Откако ги примивме просто божествените свети, пречисти, безсмртни, небесни, животворни, страшни Христови тајни, достојно да му благодариме на Господа. Господи помилуј. Заштити, спаси, помилуј и зачувај на Боже со Твојата благодат. Испрасувајќи цел ден, совршен свет, мирен и безгрешен, самите себе ден со друг и сиот на живот, на Христа Бога да го предадеме. Зашто Ти си осветување наше и Тебе слава Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух сега и секогаш и во сите векови. Во мир да излеземе Во ни Господи На Господа да се помолиме Господи, Ти кој ги благословуваш оние што те благословуваат и ги осветуваш оние што на Тебе се надеваат, спаси го својот народ и благослови од Твоето наследство. Полнота на Твоята црква запазија, освети ги оние што го љубат благолепието на Твојот дом. Прослави ги со Твоята божествена сила и нас што во Тебе се надеваме не не остава. Дарувај му мир на Твојот свет на црквите Твои на свештениците, на благочестивите и православни христијани на сите луѓе Твои. Зашто секој добро давање, секој совршен дар од озгора слегува од Тебе, Отецот на светлината. И Тебе слава и благодарност и поклонение Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите веќе. Господа да се помолиме. Господи, Благословот Господов да дојде на вас, преку Неговата благодат и човеколюбие сега и секогаш и во сите векови. Слава Ти, Христе Боже, надеж наша слава Ти. секогаш и во сите векови. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Високо преосветени, владико свети, благослови. Христос, вистинскиот наш Бог, по молитите на Свата Пресвета, Пречиста Мајка, Свете Славни, Сефални Апостоли, по молитите на нашите равнопостолни учители и просветители Кирил и Методи и нивните ученици Климент и Наум, Охридските чудотворци, po molitvite na svetite mačenici, na svetite 15. veropolski sveštene mačenici, na svetite mačenici Leonti, Dimitrija, Anastasija, po molitvite na svetite oci naši Nikolaj, arhijepiskop, mirilikijski čudotvorec i Grigori Palame, solunski od arhijepiskop i čudotvorec, po molitvite na prepodobnite oci naši Grigori, Grigorijatski, Teofil Strumički, spovednikot, po molitvite na svetite bogoci Joakimijana, I site sveti na nepomilova i spasi kako jedin blaki čovjek ljubi v Boga. По молитвите на светите оци наши, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас.